samawati wal ard ya khalqu ma yasha <clears throat> mulkin samai da mulkin kasai duka na Allah ne Allah shi yake halittar abin da ya so ya habu liman yasha inathan Allah madaukakin sarki <clears throat> yakan yi baiwa ta ‘ya'ya zalla mata ga wanda ya so, wa ya habu liman ya dhukur ko kuma wani Allah ya bashi zalla ‘ya'ya maza, au yuzawwijuhum dhukuran dukuranin wa inafa ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya gauraya ma wani ya ba shi maza ya ba shi mata wa ya ja'alu man yashau kima sannan kuma wani sai ya kyale shi ba shi ko ɗaya bawa da rabbi na bai haihuwa din ga wannan nau'in mutane haka Allah maɗaukakin sarki ya kasa mutane wasu suna haihuwa wasu kuma Allah bai ba su haihuwa ba wannan hikima ce ta ubangiji ina shaidawa babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah kuma shi kaɗai ke bai da abokin tarayya sannan ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne ya isar da amana da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa sannan ya zama mai gargaɗi da bushara ga waɗanda suka kyautata ayyukansa ila da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa da wanda suka bisa da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ji tsoron Allah ku sani cewa lallai nauyi na tarbiyyar ‘ya'ya wani abu ne mai girma sannan kuma wajibi ne akan iyaye su bibici 'ya'yansu sannan kuma su kiyaye dukkanin waɗanda suke tattare da su a kowane lokaci a kowane zamani domin su 'ya'ya suna zama rahama ga mutum kuma suna zama fitina a gare shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim lallai dukiyarku da 'ya'yanku suna zama jarabawa ko fitina amma dai lada a wurin Allah take mai girma ya ku bayan Allah yana daga cikin babban ni'ima da Allah madaukakin sarki yake yi ga bawa shine ni'ima ta haihuwa ya'ya maza ne ya bashi ko ya'ya mata duka dai babban ni'ima ce sai dai kula da wannan ni'ima mana wannan haihuwa da Allah ya baka ka kula da tarbiyyarta da kiyaye haƙoƙi da Allah madaukakin sarki ya dora maka akanta domin su waɗannan yaran su tashi a cikin fitarto salima wanda Allah maɗaukakin sarki ya halice su a kanta to abu ne wanda ya fahiho wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mauludun yuladu ala alfitra dukkanin wanda za a haifa ana haifuwar shi ne akan tsarki ma'ana ana haifuwar shi ne akan addinin musulunci fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi iyayensa su suke da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi wannan kuma dukkanin inda ɗaya yake aka yi shi a duniya kowace ƙasa ce Allah yana haihuwar shi akan tsarki ma'ana akan tafarki na musulunci iyayen shi ne za su canza shi ya ku bayan Allah ita wata tarbiyya ba ta takaitu ba kadai ga abin da ya shahi gangan jiki ta yadda za ka ba ɗan da ka haifa abinci ka ba shi abin sha ka suturtar da shi ka ba shi wurin kwana wani lokaci ma kana da dukiya ka ba shi kuɗi ko ka sai mashi mota ko wani abin hawa mai kama da wannan wannan ba shi ba ne tarbiya ta haƙiƙa. sani cewa tarbiya ta haƙiƙa, ita ce tarbiya ta addini ka koyar da ɗanka addini ya san addini ya tashi cikin addini shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace addibu auladakum bi salasati khisal ku ladabtar ku tarbiyantar da yayanku akan wato ɗabi'u guda uku na farko wato karatun alkur'ani sannan kuma da son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin waɗanda suka rike wannan za su shiga cikin inuwar Allah a gobe alkiyama Allah sa mu dace da haka ya ku bayan Allah mu sani cewa yana daga cikin nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora akan iyaye shine kula da tarbiyyar 'ya'yansu wannan ba shi abinci ko yi mai sutura ko ba shi abin sha ko wurin kwana tarbiya ce da ta shahi kowa da kowa hatta ma dabbobi suna wannan amma tarbiya ta addini ta keɓanci mutum kadai sai aljani lallai tarbiya ta hakika shine uba ya kula da sha'anin addinin ɗansa ya kiyaye wato tsarin da Allah ya halicci wannan yara wajibi ne akan iyaye su rika bibita 'ya'yansu a gidajensu a makarantu a kan hanya domin su gaya ‘ya'yan suke gudanar da al'amuransu hadisi ya tabbata a cikin sunan turmizi hadisin da aka samu daga aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manubtiliya bi in min hadhihi albanat duk wanda Allah ya jaraba ya jarabce shi da haihuwar ‘ya'ya mata kunna lahu sitran kunna lahu sitran minan nar sannan ya kyautata musu za a zama wato katanga ko kariya daga gare shi a cikin wuta har yanzu dai hadisi ya tabbata daga hadisi ibn Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man kana lahu thalatha banati duk wanda ya kasance yana da 'ya'ya mata guda uku aw a akhwatin ko 'yan uwa mata guda uku da yake kulawa da su aw ibnatani ko ƴaƴa mata biyu au akhwata au au ukhtani ko ƴaƴa mata ɗan uwa mata guda biyu fa ahsana suhbatuhunna kuma ya kyautata tarayyar su da shi wattaqillaha fihinna sannan yaji tsoron Allah cikin yi musu mu'amala Allah ya ce falahul janna to Allah zai ba shi aljanna ya ku bayan Allah yana daga cikin hanya da ke sanyawa ko kuma hanya da ke taimakawa a samu kyakkyawar tarbiyya ga iyaye hanyoyin suna da yawa amma daga cikinsu akwai zaɓin wato shi wanda zai yi aure ya zaɓi mata ta ƙwarai wannan akwai wani malami da ake ce ma abul aswad addu'a yana ce ma ɗansa hakika na kyautata muku kuna ƴan ƙanana kuna manya kai tun ma kamun ku zo duniya na kyauta muku sai suke cewa to ya kai mutum kamun mu zo duniya alhali ba mu zo ba sai ya ce ai na zaɓi maku uwa ta ƙwarai wadda ba a zagi na a kanta daga nan sai rera wani baiti yake cewa fa awwal isani ilaikum takhayyuri bima jiddatul araqi badin afafa ma'ana ai farkon abin da zan muku ni kyautata ne in zaɓi maku uwa ta gari hadisi ya tabbata daga abin da Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ku madaje kuna auren mata saboda dalilai guda hudu na farko saboda kila matan mai dukiya ce ko kuma gidan suna da kuɗi ko kuma ‘yar dangi ce ko kuma saboda tana da kyau ko mace ce mai addini sai mazan Allah ya ce to ina baka shawara ka ɗauki ma'abuciyar addini din nan sai wato sai ka samu albarka a cikin abin da zai gudana tsakanin yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen samun tarbiyya ta kwarai ga zuri'arka shine shi wannan yaro ka zaɓan mashi abokai na kwarai ka kula da su wane ne yake tare da su su wane ne abokansa kada abokansu yawa kuma kada ya zama kowa zai iya jawowa sannan kuma ya zama abokan shi na kwarai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma mathalul jalisu salih wal jalisu su ka hamilul miski wala lalle lallai kwatankwacin ko misalin aboki na kwarai kamar mai sai da turare ne da mai ziga ko mai zuga a makera shi mai sai da turare ko dai ya yan maka in kana tare da shi ko kuma bai yan maka ba ko ka saya za dai ka samu kamshin wannan turare ɗin shi ko mai zuga in kai tare da shi to abu ɗaya daga cikin biyu zai same ka ko dai kone maka tufafi wurin zugai ko kuma ka ce kana warin wuta in aka in ka gita a ce kana wani wari kaga wannan shine kwatankwacin aboki na kwarai in kai tare da aboki na kwarai ko ba komai zaka kalli wasu halaye nashi kuma za ka kufa ko baka kufa ba kuma za a yi maka zaton alkhairi a a ka da abin ka da wane kai ma irin halin ka ke gare shi don haka sai ya kasance idan kuma kana tare da aboki na banza kuma za a yi maka irin wannan mummunan zato din da haka ya ku bayan Allah mu kasance muna bibita ƴaƴanmu akan abokan da suke tarayya da su so da dama ake samun ɗa na ƙwarai abokai su canza shi ya shiga cikin mummunan ɗabi'a iyayen ba su warga ba kuma lokacin da za su warga abin ya yi gauri ba a iya raba su Dakatun tun a karan farko ake ɗaukar matakin abokantaka tsakanin yaro da waɗanda yake tare da su da haka mita ka taka tsantsan da suwa ne za zama abokai na yaro. so da dama iyaye ɗansu yake yin sata su ta rantsuwa a da sata so da dama ɗansu yake aikata wani aiki mummuna su yi rantsuwa ba yi saboda mi saboda su a wurinsu ban san yana yi ba amma tare shi da abokai na banza ya gogi irin wannan ɗabi'u kuma ya narke a cikinsu haka kuma imamu tirmizi ya ruwaito wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula ala dini lallai lalle kowane mutum yana kan addinin abokinsa falyanzur ahadukum man yukhalil to kowa ya kalli da wani ne zai yi abuta mutunan kwarai ne ko ba mutunan kwarai ba dan haka aboki na kwarai yana taimaka ma yaro ya zama na kwarai amma in aka samu akasi to kuma yana bata yaro yana daga cikin sababi da ke sa a samu tarbiyya mai kyau su iyayen su zama kuduwa su zama abun koyi ma'ana ɗabi'un da iyaye za su yi a gaban yaro ya zama abu ne mai kyau na gaskiya da kamewa da amana da sada zumunci da yin salloli na nafila ko na farilla waɗannan za su taimaki yaron ya ga cewa wannan abin na da muhimmanci amma ko da yaro na da ƙoƙarin waɗannan abubuwan idan ya ga iyayen shi a gaban shi suna yin wasu abubuwa da sun saba ma abin da ya kamata to zai ɗauka cewa wannan abin da suke yi daidai ne da haka iyaye su zama abun koyi ga 'ya'ya zai taimake 'ya'yan zuwa sa cikin kyakkyawan wato kyakkyawar tarbiyya ya ka ku bayan Allah yana daga cikin abin da ke taimaka ma yaran sa cikin tarbiyya shine yi masu wa'azi ko nasiha ma'ana ka zannar da yaron ka kai masa nasiha kuma ita nasiha ba dole sai ka jawo aya ba kai mai kwatance da wasu kai mai kwatance da wasu masu irin halayen banza ka ce kai so kake kaza mutumin banza kamar su ne halin banza da ƙarshe mummunan ƙarshe ake yi kai ba ka san ka zai mai kyakkyawan ƙarshe wa ka gada irin wannan ya gama layiya ko ba aya ba hadisi matsayinka na mahaifin shi zai ji magana ka to amma wani tsakanin shi da yayin shi sai dai mu ce gona sai dai ɗebo ruwa sai dai ikara amma dai zan da su ya masa nasiya bai taɓa yi ba wannan kuma kuskure domin ko da kana tura su makaranta nasiya ka za ta ƙara taimakawa wurin bin abin da ya dace wurinsu wannan ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya kama ne hikayar luqmanul hikima da yake ma dan wa'azi kamar yadda Allah ya ce wa idh qala luqmanu libnihi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ina musu lokacin da lukumanin hikima yake ma dan sa wa'azi yake ce ma ɗansa kada kai shirka lalle shirka zulmi ne babba har zuwa har zuwa ƙarshen nasiha da yake masa haka wannan yana nuna cewa yana da kyau iyaye su rika yi ma 'ya'yansu nasiha kuma ba wai karan warko bane da kaga ɗan ya wani abu ka bi shi da bulala ka buge shi ba ba haka ake yi ba hmm, zauna da shi mutum da shi ba shi shawara yi nasiha zai ɗauka lokacin da yaro yake ganin baban shi ya zanna da shi shi zai rika ganin ashe shi wani ne wannan abin da yake gani zai taimaka mashi ya da abin da kake mai amma tsakaninka da ɗanka babu wani maganar shawara ba maganar nasiha sai waɗa sai kai zuciya ka kyale shi ka ce abin da ya ga dama duk abin da zai biyo baya na matsala sai ya fara iske ya kamun ya iske wani to in kuma kai in kuma kai mai tarbiyya duk abin da zai biyo baya na alkhairi kamun ya samu wani siyasa ne ka da haka iyaye mu zama masu yi ma mu nasiha mu zama masu yi masu wa'azi wannan zai taimaka su tashi cikin tarbiyya tarbiyya za su amfane mu su amfani kansu kuma su amfani al'umma da suke rayuwa cikin ta da haka wajibi ne iyaye su kula da irin wannan bayan haka ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da ke taimakawa abin da ke taimaka ma yaran su tashi cikin tarbiyya shine yi masa addu'a ma'ana ka rika yi ma danka addu'a kada in danka yayi mummunan abu kai mai tsinuwa kai tsinuwa ko kuma kai wata mummunan magana da wannan wannan lokacin matsayin ka na mahaifin shi ko mahaifiyar shi tana yiwa kai wannan addu'ar mala'iku su amsa kenan kuma sai abin ya bi shi da kayan abu kace kai wannan yaro Allah ya tsine ma to wannan tsinin nan na iya bin shi matsayin ka na nan shi shi sa duk yadda ranka ya baci kada ka tsine ma danka kuma in yin din ya wabe wallahi kai zaka fara ji domin so da dama iyaye ake kama dan su har su gaji su kai duk abin za ku yi mai ku yi mai kaga sun je sun je sun bi har sun dai ji kaga kenan akwai wani aiki da suka kasa yi karan farko sai daga ƙarshe abin ya kasance haka da haka mu yawaita yi ma 'ya'yanmu addu'a yi ma yaya addu'a zai taimaka musu wurin shi kuma komin barna shi da yake yi ba abin da ya gagari Allah wurin wurin gyarawa haka ji yadda yaro ya nisa cikin ɓanna cikin abin da bai dace ba to a yi masa addu'a kuma addu'a ta kwarai ka tashi wani lokaci mai tsada irin lokaci da daddare ka yi mai addu'a Allah ya shirya da shi wannan hali da yake Allah ka shirya da shi ka yi kokari kai haka ita ba uwar ta yi haka ku yawaita yi mishi addu'a to insha Allah Allah zai shirya da shi sannan malamai suka ce kada ku yi ma 'ya'yanku mummuna addu'a kada ku rika yi ma 'ya'yanku mummuna addu'a shi yasa Allah ya ce wata da'ul insani bi sharri du'a'u bil khair wa yad'ul insani bi sharri du'a'u bil khair wa kana insani ajula so da dama iyaye suke yi ma 'ya'yansu mummunan addu'a su tsammani kyakkyawa addu'a suke masu to amma dan adam yana da gaugawa cikin sha'anin shi to kada kai ma danka mummuna addu'a idan danka ya kasance na kwarai bai yin abin da ya kamata to ka yi addu'a Allah ya tabbatar da shi cikin wannan hanya mai kyau kuma ya ƙara yin halaye masu kyau idan ɗanka na yin abubuwa da ba su dace ba kai mai addu'a Allah ya shirya da shi wannan shi ne abin da ya zama wajibi kuma shi ne abin da yake mas'uliya ne a kanka da haka mu sani ‘yan uwa musulmi addu'a tana daga cikin manya-manyan hanyoyi da ake samun shiryo ‘ya'ya a kansu da haka mu yawaita addu'a ga ‘ya'yanmu sannan daga ƙarshe ya ku ‘yan uwa musulmi wallahi a hirɗinmu da riƙe wayoyin nan da 'ya'yanmu ke yi za ka ga yaro yana riƙe babban waya za ka ga yarinya budurwa tana riƙe da babban waya ƙato wayar ta kai dubu hamsin dubu saba'in tana riƙewa kuma gidansu ba a yin abinci sau uku a rana ga kuma ta riƙe da wayar dubu saba'in ko haka shi ma saurayin kun ga wannan akwai matsala sannan wannan wayar daga cikinta ko rukunta da samari da 'yan mata ke mafi yawa fasadi ya yi yawa banna ta yi yawa cikin wannan wayar domin da yawa za ka ga cewa kiɗe-kiɗe ne cike sai fina-finai na banza sai kalle-kalle na banza ba dai abin da take taimakawa wurin abin da ya shahi tarbiyya ta kyau sai dai ta bata tarbiyya da haka wannan waye a rika takatsantsan da ita ka rika binciken waye ƴaƴanka namiji ne ko mace ka amshi waye kawai nan kwadon sai ka amshi waye ce ka waye ne fin ɗinki ka duba inda hotuna suke ka duba inda bidiyoyi suke ka duba inda waje yake ga gani take kallo mi take gani mi take ji tana yi waka da bidiyoyin da basu dace ba haka shi ma yana ka rika kokarin amsar wannan waya kana bincike menene abin da waya ke ciki wannan zai taimaka ya taka tsantsan kan abin da zai sa cikin waya in ba haka ba kana gini ana rushewa za a yi domin wannan waya dare ɗaya za a nan na a rushe maka tarbiyyar yaro ko yarinya da haka mai taka tsantsan mu kiyaye wannan waya ta hannu da 'ya'yan mu ke amfani da ita zai taimaka mu wurin gyaruwar tarbiyyar 'ya'yan mu. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gyara mu tarbiyyar ƴaƴanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sabke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora mana ga ƴaƴanmu wannan ita ce fasara hudu guda biyu da fatan Allah madaukakin sarki shiryen mu da ƴaƴanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki nauyin da Allah ya dora mu kansu Allah ya ba mu ikon wa. sannan waɗanda suka fandare muna roƙon Allah ya shiryar da su iyaye da ke ta kokari kan yayansu Allah ya ba su nasara waɗanda kuma su sun ɗanyi sako-sako Allah ya ba su ikon farfadowa sau sauke na wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masu da ƙarshe kamar da aka saba kan yi addu'a ta musamman a halin da muke ciki na tashe-tashe hankula a cikin wannan jiha tamu da sauran jihohi muna roƙon Allah ya kai zaman lafiya waɗanda aka kama ko kuma aka ɗaure da sunan kuɗin fansa Allah ya tsiratar da su Allah ya kubutar da su sannan hali da ake ciki na tsadar kayayyaki sai abin sai gaba yake yi Allah ka mana sauƙi Allah ka mana sassabci yanayi da ake ciki lallai na tsada akwai takura kwarai bangiji Allah ka mana sassabcin wannan lokaci Allah ka mana sauƙi wannan lokaci Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa sur ibadakal muwahhidin rahmatuka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد